mane proximum fuit mane, medie estatis, tam serenum et viridem, quam somniari potest. Cae lum cae ruleum, nec umbra ulla, et sol in aqua saltans. Nunc, inter carmina eos valere iubentia, celeriter ab equitabant, cum animis ad facinora ulteriora praeparatis, et cum scientia via e quae sibi sequenda est, super montes nebulosos. Ad terram ulteriorem.